Poštovane dame i gospodo, na redu je ovaj put jedan e, mokri kišni metazin. Večera smo vam pripremili priču o uvijek aktualnom rojcu, točnije o aktivnostima u rojcu, jer naime u tijeku je 11. Kreuzberg. Ovim projektom pokušat će se, prema riječima organizatora, anulirati velika razlika u doživljaju prostora u rojcu koji su trenutačno prisutni. Prostori samih udruženja odišu njihovom autentičnošću i održavaju pojedine ambijente, dok se s druge strane zajednički prostori i dalje održavaju duh napuštene vojarne, te tako uređenjem zajednički zajedničke prostore učiniti poželjnima za susrete, zadržavanja boravka u njima ili održavanje pojedinih aktivnosti ili programa. Iz toga proizlazi i koncept ovog projekta gdje je bivša vojarna Karlo Rojc prepoznata kao struktura grada te se tako prema njoj treba i odnositi Evo večeras imamo posebne goste zajedno e, sa mnom u studiju, to su Slavi Lukanov i Ivan Klepac iz udruge o tom Potom iz Zagreba s kojima ćemo prčaskati u sljedećih 20-25 minuta, a naravno s vama su i dalje Jana Vučković, Marina Urca, Neveni Veša i Ozan Kiza večeras posebno. Poslušamo glazbeni broj i vraćamo se. U Upalo se crveno svjetlo što znači da smo spremni da zaplavimo eterom Radija Pule i evo nakon ovog umirujućeg glazbenog broja započnimo s jednom vrlo intrigantnom, interesantnom temu. Razgovarat ćemo, kao što sam napomenuo, u samom uvodu o 11. Kreuzbergu koji se održava ponovo u Puli. I evo imam e, zanimljive goste u studiju, a to su dečki iz udruge Otom Potom iz Zagreba, Slavi Lukarov i Ivan Klepac. Dobro večer. Dobro večer. Evo, e, vjerujem da je tema e, takva da će zainteresirati e, širok krug građanstva, pogotovo što se radi o vrlo raznovrsnom spletu radionica koji će se održavati uvijek spomenutom Rojcu koji jednostavno počinje postajati, ako ne i već je, brand grada Pule. I u tom smjeru će se oni dalje razvijati. Evo, polaznici svojevrsne umjetničke kolonije dolaze u Pulu, osiguravaju se smještaj i hrana te materijal za sam rad, umjetnici borave u zgradu radi Rojca, ne bili se, kako bi se reklo, stopili s atmosferom i dobili inspiraciju e, za rad. Ono što mene posebno ovako zaintrigira je to da prva dva dana ništa ne rade, već se šetaju, upoznaju se s e, pulom, ne bili onako se napunili e, duhom našeg grada kako bi njihova djela to i odrazila na samim unutrašnjim zidovima grada. Ali nećemo onome što se ne radi, već onome što se radi, a ko bi bolje mi to mogao objasniti nego Slave Lukarov. Reci mi, evo, razgovarali smo, slušali razmjeni broj, je, e, čemu se to radi i prezentira nam e, ovogodišnji Kreuzberg. Pa ovogodišnji Kreuzberg je u stvari različit od priješnjih u toliko što je prije bilo e, likovna radionica i strip radionica. Ove godine smo osim likovne i strip radionice uveli još i filmsku radionicu i fotografsku radionicu odnosno filmska će prati dešavanja za vrijeme radionice, samu radionicu i ljude u rojcu i dešavanja, zanimljive priče i svega što ima i na pretek. Znači, navukli ste se na grbaču, još bismo rekli posla, a? Ne, ne, to smo dali ovima koji će to raditi. A znači, organizacija njima, pola posla. Da, da, njima smo navukli to na leđa. Neka, neka. ovaj, fotografska radionica će pratiti također dešavanja i situacije. Likovna radionica je, za razliku od prijašnjih kada smo radili hodnike, Ove godine smo odlučili raditi dvorište Rojca, odnosno dignut atmosferu u, njemu, oslikat e, pod Tetris koja je već prije bio napravljena na podu koji idu Rojc, ljudi znaju koji je to Tetris. Pa evo, baš sam ja prošle godine bio u Rojcu i između ostalog je ova tema bila također prisutna u emisiji Metazin i moram priznati da s oduševljenjem prihvaćam ideju o oslikavanju samog e, vanjskog dijela Rojca. Da, mi smo od početka radili javne prostore. Znači, čitavu zgradu smo tretirali kao grad i bavili smo se javnim prostorima, hodnicima zgrade. Međutim, smo vidjeli da to dvorište se ne koristi, osim Monte Paradiza i tu i tamo neke druge udruge koje održi koncert ili neke događanje. U stvari je uglavnom neiskorišteno. Pa smo mi odlučili sad krenuti u dvorište. Znači, da, ostaće, radit će se u budućnosti i hodnici, završit će se zgrada do kraja u budućnosti, međutim sad je su na redu dvorište i oslikavanje. I vi potegli skroz iz Zagreba, da, da, potegli su ljudi iz Francuske i od svakud. A je li, evo, zanimljiva informacije o tome ćemo nešto malo kasnije, a reci nam ovako jedan kratak hodogram kroz aktivnost jer Kreuzberg je već započeo zapravo. Trenutačno je ona dva dana kad se ništa ne radi, odnosno autori još dolaze, skupljamo se svi na hrpu i tek sutra počinje sa radom. Međutim, sutra paralelno sa radionicama još jedna novost je da smo uveli popratni program. Znači da za to vrijeme dok smo mi ovdje i dok ta radionica traje, dok ti ljudi u stvari stvarno tamo nešto aktivno rade, e, da imamo i popratni program da ljudi mogu doći. Odlučili smo napraviti tri projekcije svaki dan, ponedjeljak, utorak i srijedu, tri projekcije. Prvi dan će biti projekcija Rafa, The Best of filmovi sa festivala. E, drugi dan smo dobili od Zagreb filma njihov izbor 80 e, minuta crtanih filmova po njihovim izborima najboljih uh, e, filma, Zagreb zanimljivo, da, da. treći dan je, u stvari to može bolje da kaže klepat za kino Z i kabare. Može treći dan su nekako, ćemo prikazivati selekciju filmova nastalih na seriji radionica kino, kabareja po cijelom svijetu, nekakve međunarodne radionice. E, zanimljivi, zanimljivi filmi su zanimljivi zbog toga jer su nastali unutar tri dana radionice. I unutar tih tri dana se rade sjajne kratke forme baš je bitno, tipa jedna specijalnost da je film da je unutar tri dana nastao, dobio nagradu u Kanu za kratki film. U samo tri dana? U tri dana nastao, što je meni u prvom trenutku kad sam čuo rekao misija nemoguća, na kraju se ispostavilo da sjajne stvari ljudi rade. A, ovoga, tako ćemo predstaviti najbolje sa tih radionica po svetu i stvarno se isplati doći pogledati onda u četvrtak je festival Špica. Isto pokrećemo jednu malo zanimljivu formu. Uh, Napričemo jedan retrospektivni presjek od nekih dva sata uh, uvodnih špica u filmove. Znači jedna forma koju ljudi zanemaruju, priča se puno o filmu, svemu, međutim postoji jedan tim ljudi i režiser. Cijela mašinerija koja je uključena. radi taj zastavljen mali pred film, film nekad je to dio filma, nekad je to potpuno odvojeno, međutim to je jedna... Pa da, ljudi u biti nemaju uvid kako je taj film na kraju krajeva sami nastaje, a tu se nudi niz korisnih informacija. Što znači ljudi će više znati cijeni na kraju krajeva sam film. I za kraj u petak prezentacija svih radova nastalih na Znači, bit će izložba stripa, fotografija, e, likovne radionice i e, taj film koji će se snimiti za vrijeme. Odnosno, gruba montaža tog filma. A, e, recite mi, kad počinje, kada ljudi mogu doći na te projekcije? Počinje svakim danom u 9 sati na večer, znači od ponedjeljka. Znači od ponedjeljka nadalje do petka, 21 sat na večer. U Rojcu. E, u Rojcu. E, evo, čuli smo dakle taj e, program, osim ova dva dana koji se odmaraju. Nemojte misliti da se mi sada zapravo odmaramo, nego ovo je <laughs> isto također jedan vrlo odgovoran, odgovoran dio posla. A ovaj, evo reci mi Ivane, koliko je do sada zapravo umjetnika prodefiliralo i bilo uključeno sam projekt unatrage ovih 11, odnosno 10 održanih Kreuzberga? Pa u zadnjih šest godina, odnosno deset e, radionica, imali smo priliku vidjeti 60 ljudi na dijelu, na skelama a, po meni premalo, uvijek je bilo super da ih je još više, ali ono tipa funkcionira to ja, svake godine po desetak do između 10 i 20 ljudi. Da, Maroć nije mali, jel da, onako 60 ljudi se tu brzo izgubi. Da, da, da, na Google Mapu Zrak zraka izgleda mali, ali kad dođeš je prilično velik. Evo vidiš. Ovako, sad ćemo zamoliti našeg e, kolegu Ozrena Kizu da nam shodno ovom našem razgovoru pusti jedan glazeni broj, odmorit ćemo se i vraćamo se. Super. Metazin. Metazin. city steps. tabii. Dobro nas opet uz Metazinu, večeras se razgovaramo kao što sam rekao o projektu Kreuzberg, 11. po redu, sa mnom su i dalje u studiju dečki iz e, udruge Otom Potom iz Zagreba, Slave Lukarov i Ivan Klepac. Evo, Slave, e, reci mi kako izgleda radni dan na Kreuzbergu? Pa u sveri ne postoji baš tipičan radni dan, to ovisi od radionice do radionice. Dok smo radili u hodnicima nekako se skoro uvijek dešavala varijanta da se već pred kraj radionice potpuno zameni dan za noć. Sve se krene kao radit će se po danu, bit će sve to normalno, međutim onda hrpa ljudi koji se muva prolazi u rojcu, u stvari užasno puno ljudi ima koji dne, na dnevnoj bazi dolaze, rade ili on, na rekreaciju. Uh, I onda nekako malo po malo, a vrijeme frka treba stići, uh, završiti radove. Brže, Da, da, ono. da. Mi stišemo bićem. Rokovi su tu. Da, i, ovaj, i onda nekako to krene da zadnje dvije noći u stvari se radilo. Međutim, ovaj put sad ne znam kako će biti tipičan dan. Uh, radi se na dvorištu, evo, kiša je vani, nemam pojma. Da, prognozirali su kišu dva, tri dana. da, to nam stvara malo veći problem, ali ići će to nekako. Ma vjerujem da ćete izdurati na kraju kreva. A kako završava dan? pa nekome završi, onda taj nekom drugom počne, to sad ovisi kako kome. Neko ide spavat, neko se diže i pije jutarnju kavu. dobro, umjetničke duše su obično poznate mhm. po onako malo drugačijem načinu ponašanja, onako malo ležernije moram pred... Sviđa mi se takav način života. meni bi, da, mogu mogu bi se vrlo lako prilagoditi, pogotovo kad si rekao kako počne radi dan, mi nemamo radni dan. <laughs> Može. Evo ovako, e, Ivane, ništa razgovarali smo da, zapravo e, kod oslikavanja tih zidova ne postoje neki stereotipi motiva oslikavanja. Dakle, poanta je u tome da umjetnik koji dođe pred određenu zidnu površinu, da zapravo nekim svojim nahođenjem, viđenjem oslika ono što mu je na duši. Jest. I sklopo toga znaju nastati neke možda motivi koji nisu opće prihvaćeni, bismo mogli reći. Pa, u načelu generalno ne. U načelu generalno, evo, kroz nekakvih deset radionica mogli bi se reći da nismo imali problema sa, sa, sa neprihvaćanjem motiva, osim što se desilo jedan put taj mali incident, ali na kraju kraja slobodno društvo, znači ne možeš, ne možeš umjetnicima reći što da rade i što da, i što da I to je upravo poanta. samo ono stalno pričamo, nisu to moleri, to nisu sobo slikari, to su umjetnici naši veliki. I desilo se jedan put jedan mali rad, ali ja bih rekao da je to više bilo iznimka kako potvrđuje pravila. Znači da ipak unutar života u rojicu umjetnici steknu dojam u rojcu, vide tko živi u rojcu i rade radove i za sebe i za ovoga, žitelje rojca. Praktički to je nemoguće ovoga. Ali ne samo za žitelje rojca, jer zapravo... posjetitelje. Posjetitelje, jer to je jedna svojevrstan primjer jedne e, galerije, umjetničke galerije i svi oni koji dođu... ne samo za posjetitelje, naše, na moje uvjerenje je da oni stvaraju tako dobru pozitivnu energiju i kreativno da se to širi izvan na Može li se to odraziti na neki način na određen vid e, dodatne turističke ponude u samom gradu Puli? Pa ja mislim da ako se to ne dogodi, onda je stvarno žalosno. Jer Rojc je jedina takva zgrada, jedino mjesto ne samo u Hrvatskoj, nego i puno šire. Da ovakva radionica, kad se me nedavno pitao da li postoji negdje blizu, nemoguće da postoji isto takva radionica jer ne postoji isto takva zgrada, ne postoji takav zadatak, vrlo je specifičan. Ne? Tako da turistička promocija pula kroz Rojc u nekom segmentu ja mislim da bi se trebala dogoditi. Mislim, to su rekli sami autori koji dolaze kroz ovih deset radionica koji su dolazili ne samo iz Hrvatske, ne, Hrvatske nego i iz zemlja, iz okruženja, iz Europe, sa svih znači, strana. Znači dolaze autori iz ostalih europskih zemalja. Da, da, da, I oni su rekli isto, isto ovu stvar upravo koju pričamo. Pa evo, to je ono zapravo čemu smo sada rekli. Mhm. Dakle, dolaze nam stranci, dakle ljudi koji imaju određeno životno iskustvo, to prenašaju tu kod nas, u naš Rojc i na neki način širu te pozitivne vibre o e, širenju ideje o postojanju jednog ovakvog objekta koji nudi jedan drugačiji vid e, manifestiranja dakle kreativnosti i ostalih segmenata vezanih u kreativnost. A evo, ovaj, e, ne znam, isto tako, e, krenuli ste sa unutrašnjim zidovima, oslikavali ste zidove. Inače, e, postoji već ljudi koji imaju svoj prostor, korisnici udruga, sami po sebi oslikali su svoje udruge, odnosno prostore. Međutim, taj hodnik je zjapio prazan. I da to ne bude onako klasičan jedan uredski prostor sa uniformiziranim bojama, upravo vi ste dali vaš obol tom jednom organizaciju da se nekako da duša tom prostoru. Međutim, podrum je dosta diskutabilna tema jer i on vapi, bismo rekli, za uređenjem, ali... Pa je, ok, budem se vratio na podrum. Reći ću samo na početku da nismo dovršili ni sve hodnike. Ostalo je još par katova u sjevernom krilu. A podrum, podrum je nama bila interesantna tema već od početka. Ne? Čak je bilo nekakvih razmišljanja kako srediti podrum. A, onda se dogodio jedan mali tehnički detalj da, da se kad bi pala kiša podrum bi se napunio nešto malo vode. Znači jednostavno dok se ne riješi... bismo rekli. Da, da, da, mogli bi ovoga organizirati. <laughs> Ali dok se ne sredi podrum u tom tehničkom ovoga elementu, dok, dok to ne bude funkcioniralo kako dakle, treba... Dakle, ne bi bilo loše da se e, odgovorni, da se pobrinu za rješavanje tih voda i tog podruma kako bi se ukalupila cijela ta jedna slika. E, nije samo pitanje voda, zidovi su oronuli, godinama to se nije unutra prije, mislim, zgrada je bila prazna e, dugo vremena, 90-ima i u stvari naravno da su podrumi najviše propali. I to se treba prvo sanirati da bi se na to moglo bilo što raditi. Pa nije sad stvar da li će se samo oslikati ili će se raditi nekakve mhm. aplikacije ili, mhm, mhm, ili Jer u podrumu, se održavaju na kraju krajeva i koncerti, da, manifestacije tako dalje. Lijepo bi bilo da ljudi se osjećaju ugodno u tom prostoru. Ali o tom potom, evo, samo <laughs> ime vaše udruge može se primijeniti, o tom potom riješit će se i taj... Sad već kad smo kod imena o tom potom, ja bi se sjetio i udruge Distorzija i Dana Gotala, jer to smo na početku zaboravili. Reći da u stvari projekt Kreuzberg nije na, projekt samo udruge udruge Potom, nego to je zajednički projekt udruge mhm. Distorzije uh -huh. i udruge Otom Potom. Mi smo mhm. zajedno krenuli sa tim na početku. Uh Dejan Gotal je i jedan od prvih imao, da, da, imao je taj bend i dosta rano su ušli u zgradu dok je bila skroz prazna. Ja sam ga već onda znao, nekako sam ušao u tu zgradu i tako smo nekako počeli uopće sa, sa tim idejama, pričama, da ne, mogli bi, ajmo probati, jedne godine smo dobili sponzorstvo prve godine u boji i rekli smo hoćemo krenuti, majde ajde, pozvat prijatelje koji to rade, koji su slikari, mi smo se uhvatili Istok Istova i tako je krenula prva radionica, u stvari iz poznanstva i i zajedničkih, zajedničkih ideja i tako dalje. A reci mi, evo Ivane, e, podrška naravno, cijeli projekt ne bi se mogao realizirati bez određene podrške, kako u financijskom smislu, evo isto smo razgovarali da ti ljudi koji dolaze zemstva i iz Hrvatske na kraju krajeva moraju negdje i odsjesti, moraju naravno nešto i pojesti i tako dalje, a ostavljaju e, to je sve umjetničko, umjetničko djelo, što je prevrijedan e, zapravo segment na kraju krajeva i treba to znati cijeniti i valorizirati. I stalno Tko vas cijeni i valorizira? Pa ovako, ja mislim da svi cijene, a i valoriziraju ne sad više i manje dobro, ali ovo što me pitaš za podršku, uglavnom se tiče ovoga, financijski ili gledano, jel? jer sa medijske strane, evo, vi nas financira ovoga, uvijek podržavate. Ma evo imam tu, čekaj, čekaj da ovaj, <laughs> <laughs> tu nešto me žulja par, ono, A sa financijske strane, ono, zapravo na kraju krajeva, nažalost, najbitnije, ali nekakvom ovoga dovoljnom ovoga obimu je to na, uh, Ministarstvo kulture, grad Pula, koje nas kontinuirano održava, Ministarstvo kulture periodički, svakih par, svakih nekakvom ritmu dvije godine dobijemo novce. Grad Pula znači? Grad Pula, grad Pula. Hvala grade. Tako je, hvala dva Uh, I Klapčer, Savez udruga, znači iz Zagreba, koji okuplja te nezavisne udruge, onda isto on disperzira novce Ministarstva kulture, ono se već kontinuirano ovoga, sponzorira. Naravno, bilo je tu i dosta malih sponzora, pokrovitelja u nekakvom kruhu, materijalima, hrani. To isto treba napomenuti. Jako jasno, bitno, zato jer to je trošak koji ne moramo ovoga sakupiti, ne moramo izdvojiti. Ima još jedna jako bitna stvar kod, to, nas podržava, u stvari sve udruge u Rojcu. mi kad god nešto trebamo, a nikad se ne može predvidjeti točno šta ti sve treba. Recimo sad nam treba projektor, dođemo u Monte Paradiso, čujte trebao bi na projektor, imati kratke projekcije, nema problema, dečki dođite, pazite na njega, vratite nam ga drugi dan i to je to. Stolice, Kapula sa, sa studijom svojim, ono kad god treba uskoči fotografije, mm zelena mislim da sad ne nabrajam redom da, ko, koje su nam udruge. više od 90, znaš. Ovaj. Da, da, ali stvari u tome ono što smo pričali, da i ono kao što je bilo, neko se budi, neko se ne budi, nama su uvijek sva vrata bila otvorena do sad i svi su rado nam pomagali koliko su mogli. I naravno i rezultat je to što se i ove godine to održava i evo, e, mislim da smo dotakli s jednog vrlo bitnog segmenta, a to je znači da zajedništvo u samom Rojcu je e, na jednoj visokoj razini, što i vi potvrđujete kao gosti, kao gosti iz Zagreba na neki način i e, možemo reći da je budućnost civilnog sektora u gradu Puli e, svjetlija. Što mislite? Pa nikad ne možeš ništa sa sigurnošću reći, ali da <laughs> se... Dobro, malo optimizma. <laughs> Naravno, ovoga, kiši Ajde, nek, ne, nam kiza neku optimističnu glazbeni, glazbeni broj pusti, evo. Metazin. Metazin. Metazin. Evo, upalio se ovaj naš obrnuti semafor. Da niste slučajno na cesti ovo e, koristili ovo. Crveno je za nas, a ne za vas. Evo, došli smo pred sam kraj emisije, nešto malo smo prekoračili vrijeme, ovaj, e, čisto da napomenemo o čemu smo razgovarali. Kreuzberg, najavili smo da sljedeći tjedan je niz aktivnosti radionica što se tiče mnogih kategorija, od filma, stripa, odnosno e, filma, komiks, likovnih aktivnosti i tako dalje. Eh, u 9 sati na večer, cijeli, tokom cijelog tjedna imate priliku doći i vidjeti ovaj, eh, te aktivnosti. Evo, koga ćemo pozvati? Uh, ajde samo mi daj sekundu da privatiziram na sekundu Eter. Uh, naime, jedan od naših autora danas ima rođendan, pa i poželio Bruni sve najbolje, svjetan rođendan. Ma mi smo tu. A i tebi. također, e, naravno. moram častit, nemojte tako, e. Pokušao sam to nekako sakriti. <laughs> to je to. A, a onda ove ovaj rezime me sad pitaš na kraju, jel? Okay. Uh, šta smo rekli, za svaki dan u 9 na večer, svi zainteresirani, a nadam se da će vas biti. ovoga, ajde dođite ovoga, ove kišne dane si malo obasijete sa krasnim projekcijama, bit će i koncertića, kao smo rekli, nekakvih festivala. Vrlo ma, sitno, ali jako zabavno. Ulaz besplatan, naravno. Da, evo, to je možda... najbitnija stvar. Možda je najbitnija stvar, pogotovo u ovim izlizanim <laughs> vremenima bismo rekli. E, sve smo napomenuli, evo još jednom e, e, da podsjetim, sa mnom su večeras u studiju bili dečki iz Zagreba, iz udruge o tom potom, Slave Lukarov, Ivan Klepac, hvala lijepo što ste došli. Hvala i tebi, imam mi Čekajte polako, nismo gotovi. E, Ozrene, evo prije nego što nas e, prepustiš e, glazbenom broju, odnosno što Eter ustupiš e, glazbenom broju, samo nekoliko informacija što imamo običaj dati pred kraj samog Metazina, a to su natječaje koji su u tijeku i evo Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Istarske županije je objavila na svojim službenim stranicama natječaje i bitno je napomenuti da u mjesecu svibnju će se objaviti, odnosno objavljuju se natječaje iz područja građanskih inicijativa, redni broj 1, objavljuju se svibnju, traju 30 dana, visina financijske potpore 225 tisuća kuna, a ugradskom području naš doprinos zajednici. Iznos potpore koji pojedini objekt može ostvariti je maksimalno do 15 tisuća kuna, a rok za objev rezultati i potpisivanje ugovora je srpanje 2010. Dakle, vremena imate, stignete se prijaviti, dokumentaciju možete preuzeti pri službenim stranicama Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Evropska unija se sve vrlo izdašna što se tiče otvaranja i dodjele e, e, sredstava natječaja koji su vezani uz civilno društvo, pa tako do 1. lipnja otvoren natječaj IPA kategorije 2009. regionalnog programa Civil Society Facility i e, do 6. E, svibnja, dakle imate svega još nekoliko dana, Europska komisija je objavila natječaj iz regionalnog programa također IPA, programa društvenog gospodarskog partnerstva. Više naravno informacija možete pronaći pri e, internetskim stranicama Ureda za udruge. Jana, Marino, Neven i Ozren vas pozdravljaju kao i dečki iz udruge o tom potom i čujemo se sljedeće nedelje. Pozdrav! Metazin.